Cabelinho tá onde? Cabelinho tá aí, nós tá aí naquele pique. Gostoso azeite, tipo, passar na pode o crime rola. A madrugada é minha companhia. É eu e ela e minha novinha. É cachorrada e muita putaria. A noite toda e clarei o dia olha Hoje acordei com a vontade tão grande de vir sabotando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande de vir sabotando, botando em você oh, oh, oh, Mulher vem fuder, vem fuder oh, oh vai fuder, vai fuder. Bom dia, tudo bem com você? Como vai? Mas eu quero te ver, brota mais tarde. Vou ficar te esperando, não demora. mano, eu tô aguentando, a madrugada é minha companhia. É eu e ela e minha novinha. É cachorrada e muita putaria. A noite toda e clareio o dia. A madrugada é minha companhia. É eu e ela e minha novinha. É cachorro e muita putaria. A noite toda e clareio o dia. Olha, hoje acordei com a vontade tão grande de vir sabotando, botando em você. Hoje acordei com a vontade tão grande de vir sabotando, botando em você oh, olha vem fuder, vem fuder, oh, mulher vem fuder, vem BR10 Pinto. O canal tá tudo pra esse, tá ligado? Bum! blood.